Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Արցախի նախագահի մոտ կայացած խորհրդակցությանը քննարկվել են օրենսդիր եւ գործադիր իշխանության թևերի միջև փոխգործակցությունը եւ 2018 թվականի պետական բյուջեի ձևավորմանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Կայացել է հադրութի շրջանային խորհրդի նիստը։ Կրասնի գյուղում համայնքային կենտրոն է կառուցվում։ Արցախի ծխախոտագործներն ստացված բերքի դիմաց կրկին պետական աջակցություն կստանան։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը իր կենտրոնը կբացի Ստեփանակերտում։ Իսպանացի դիվանագետն Արցախի պետական համալսարանում հանդես է եկել դասախոսությամբ։ Արցախում են Հայաստանից ժամանած մի խումբ բժիշկներ։ Շախմատի Եվրոպայի թիմային առաջնությունում Հայաստանի հավաքականն ուժեղ էր Հոլանդիայի թիմից։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր խորհրդակցություն է անցկացրել ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների ղեկավարների մասնակցությամբ։ Քննարկվել են օրենսդիր եւ գործադիր իշխանության թևերի միջև փոխգործակցությունը եւ 2018 թվականի պետական բյուջեի ձևավորմանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, նախագահ Սահակյանն ընդգծել է իշխանության թևերի միջև համագործակցության արդյունավետության շարունակական բարձրացման անհրաժեշտությունը, հավելելով, որ ակնկալում է բյուջեի քննարկումների անցկացումն ակտիվ եւ գործնական մտնոլորտում։ Խորհրդակցությանը մասնակցում էին ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Կայացել է հադրութի շրջանային խորհրդի նիստը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ 2018 թվականի բերքի տակ կատարող աշնանցանի աշխատանքների ընթացքի մասին հարցը ներկայացրեց Վարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության օղաշինարարության եւ օգտագործման բաժնի վարիչ Ստեփան Ակոպյանը։ Ըստ ներկանքի նախատեսված է շրջանում կատարել մոտ 11000 հեկտար աշնանցան մշակույթերի ցանց։ Այդ թվում համայնքային ենթակայության հողերում 2600 հեկտար, պետական պաշտային ֆոնդի վարելահողերում 8400 հեկտար։ Հոկտեմբերի 31-ի դուրսությամբ կատարվել է 7943 հեկտար հերթ։ Այդ թվում համայնքային ենթակայության լողերում 1843 հեկտար, պետական պահեստային ֆոնդի վարելահորում 6400 հեկտար, նշել բաժնի վարիչը։ Բաժնի վարիչը միաժամանակ նշեց, որ հոկտեմբերի 31-ի դրությամբ կատարված է 4434 հեկտար աշնանացան մշակաբույսերի ցանց։ Եղանակային պայմանները հնարավորություն են տալիս Սասունոսյանի աշխատանքները օպտիմալ ժամկետներում ավարտելուն։ Հարցի արդիվ իր մտահղացումներն արտահայտեց վարչակազմի ղեկավար Իվան Ավանեսյանը։ Եվ մեկ անգամ եւս օրդերից համայնքների ղեկավարներին լուրջ ուշադրություն դարձնել աշնանցան աշխատանքները ագրոտեխնիկական սեղմ ժամկետներում ավարտելու համար։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ԱՄՆ-ի արևմտյան շրջանից բարերար Հակոբ Բաղդասարյանի եւ Արցախի կառավարության համաֆինանսավորմամբ Ասկերանի շրջանի Կրասնի գյուղում կառուցվում է համայնքային կենտրոն։ Հիմնադրամի Արցախի գրասենյակի ղեկավար Վալերի Ղազարյանի խոսքով համայնքային կենտրոնը լինելու է երկհարկանի բազմաֆունկցիոնալ շինություն, որն իր մեջ ներառելու է գյուղապետարան, հանդիսությունների դահլիճ, գրադարան, համակարգչային սենյակ, բուժկետ եւ նախասրահ։ Շենքը կկահավորվի, կունենա ջերուցման եւ օթափողության համակարգ։ ԱՄՆ-ում գործող հայրենասեր բարեգործական հասարակական գազམ་ակերպության հովանավորությամբ ընթացիկ տարում Քաշաթաղի շրջանում իրականացվել են մի շարք ծրագրեր։ Գազམ་ակերպության համահիմնադիր Ստեփան Սարգսյանն ասել է, որ ընթացիկ տարում ավարտվել է Մուշ գյուղում դպրոցի կառուցումը եւ Հակի դպրոցի վերակառուցումը, որն իրականացվել է Թուֆենկյան հիմնադրամի համաֆինանսավորմամբ։ Նրա խոսքով ընթացիկ տարում իրականացվել են նաև այլ աշխատանքներ։ Մասնավորապես Քաշաթաղի շրջանի Հոչյանց գյուղում գազམ་ակերպությունը սկսել է նոր բնակարանի կառուցումը։ Աշխատանքներն ավարտման փուլում են։ Նախորդ տարվա 145 հեկտար ծխախոտի փոխարեն այս տարի Արցախում ցանվել է 164 հեկտար։ Այս մասին ասել է Գյուղատնտեսության նախարարության բուսաբուծության եւ բույսերի պաշտպանության բաժնի պետ Վիլեն Ավետիսյանն ու հավելել, որ հոկտեմբերի 31-ի դրությամբ ծխախոտի համախառն բերքատվությունն Արցախում կազմել է 1460 տոննա։ Նրա խոսքով հավաքված βέρքի արդյունքով միջին βέρքատվությունը 1 հեկտարի դիմաց կազմել է 89 ցենտներ, սակայն βέρքահավաքի գործընթացը շարունակվում է, որը կավարտվի առաջիկա 10 օրերի ընթացքում։ Խոսելով իրացման խնդիրների մասին, Վիլեն Ավետիսյանն ասել է, որ ամբողջ βέρքը մթերվում է Մասիս Տոբակո ընկերության կողմից։ Այս տարի առաջին կարգի ծխախոտի 1 կիլոգրամի գինը սահմանվել է 90 դրամ, երկրորդ կարգինը 40 դրամ, ասել է Վիլեն Ավետիսյանը եւ հավելել, որ ճյուղի զարգացմանն ակտիվ մասնակցում է նաեւ Արցախի կառավարությունը եւ Գառնանացան մշակաբույսերի ցանքաշրջանառության խթանման ծրագրի շրջանակներում ծխախոտագործները 1 կիլոգրամ բերքի դիմաց եւս 10 դրամ պետական աջակցություն կստանան։ Արաջիկա շաբաթներին Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը իր կենտրոնը կբացի Ստեփանագերտում։ Արցախում մասնաճյուղ հիմնելը հիմնադրամի ծրագրերի մեջ էր մտնում։ Վերջնական պայմանավորվածություն Արցախի ղեկավարության հետ կայացվել է օրերս հիմնադրամի ներկայացուցիչների Ստեփանագերտ կատարած այցի ընթացքում։ Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի համակարգող Կարեն Ավակյանը նշել է, որ իրենց նպատակն է Հայաստանից հնարավորինս շատ երիտասարդներ տարբեր ծրագրերի շրջանակներում այցելեն Արցախ, ճանաչեն այն եւ իրենց ներդրումն ունենան Արցախի զարգացման ու կայացման գործում։ Եվրանեստի խորհրդարանական վեհաշողովի 4 կոմիտեներում քննարկված եւ հաստատված զեկույցներում ներառվել են հայկական պատվիրակության առաջարկությունները, իսկ Հայաստանի ազգային շահերին հակասողները մերժվել կամ ընդհանրապես հանվել քվեարկությունից։ Այս մասին հայտնել է հայկական պատվիրակության անդամ Արմեն Աշոտյանը։ Արցախյան հիմնախնդրին վերաբերող մասն ամբողջությամբ վերաշարադրվել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մոտեցումների եւ հիմնարար սկզբունքների համատեքստում։ Մեր պատվիրակությունն աշխատում է բոլոր ուղություններով եւ միասնական, ընդգծել է Աշոտյանը։ Մեքսիկայի խորհրդարանի падգամավորների այցն Արցախ հիստերիայի հերթական նոպան է առաջացրել Ադրբեջանում։ Երկրի արտգործնախարարության հանձնարարությամբ դեսպանությունը Մեքսիկայի արտաքին գերատեսչությանը բողոքի նոտա է հղել։ Մեքսիկայի խորհրդարանի նախագահ Խորխե Կարլոսն ընդունել է Ադրբեջանի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Մամեդ Թալիբովին, ով ներկայացրել է իր երկրի դիրքորոշումը մեքսիկացի խորհրդարանականների Արցախ կատարած, այսպես ասած, ապորինի այցի վերաբերյալ։ Մեքսիկայում Ադրբեջանի դեսպանությունը նաև նամակներ է հղել Մեքսիկայի պատգամավորների պալատի նախագահին եւ Ադրբեջան-Մեքսիկա բարեկամական խմբի համանախագահին։ Բաքու-Թբիլիսի Կարս երկաթգիծը ունի ինչպես քաղաքական, այնպես էլ տնտեսական նշանակություն։ Այս մասին ասել է տնտեսագետ Թաթուլ Մանասերյանը։ Նրա խոսքով, եթե այդ նախագիծը քաղաքական նշանակություն չունենար, ապա երկաթուղին կանցկացվեր Հայաստանի տարածքով։ Երևանը ոչ մի դեպքում չպետք է միանա գործող գծին, քանի որ այնտեղ ուրիշ խաղեր են գնում։ Դա մեր նախագիծը չէ։ Մեր մասնակցությունը կարող է միայն Հայաստանի մեկուսացման քաղաքականությունը շարունակող երկրների դիրքերն ամրապնդել, ասել է նա։ Իսպանիայի սահմանադրական դատարանը չեղարկել է Կատալոնիայի խորհրդարանի ընդունած անկախության հռչակագիրը։ Ի պատասխան այս քայլի Իսպանիայի սենատը կողմ է քվեարկել Կատալոնիայի կառավարության իշխանությունից հեռացնելուն եւ ինքնավար մարզում ուղիղ կառավարում հաստատելուն։ Իսպանիայի վարչապետ Մարիանո Ռախոյը պաշտոններից ազատել է շրջանի խորհրդարանի անդամներին, կառավարության ղեկավար Կարլես Պուչտեմոնին եւ ցերել է Կատալոնիայի խորհրդարանը։ Պուչտեմոնը հայտարարել է, որ չի ճանաչում Իսպանիայի իշխանությունների որոշումները։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախի հանրապետության կառավարության հրավերով Իսպանիայից ժամանած դիվանագետ Շոն Ռիորդանը Արցախի պետական համալսարանում հանդես է եկել դասախոսությամբ։ Մայրբուհի ուսանողներին է ներկայացրել սոցիալական մեդիան եւ դիվանագիտությունը։ Իր խոսքում Շոն Ռիորդանը նշել է, որ երրորդ անգամ է գտնվում Արցախում եւ իր փորձը կիսելուց բացի ցանկանում է մատնանշել Արցախի իբրև չճանաչված պետության ձևավորած արդյունավետ դիվանագիտական ռազմավարությունը։ Recognized states in some ways don't have to be as innovative. The internet makes this much easier. Որևէ անհրաժեշտություն չկա, որպեսզի ճանաչված պետությունները լինեն նորարար։ Չճանաչված պետությունների համար այն ավելի կարևոր է, քանի որ նրանց վրա ճնշումը շատ ուժեղ է եւ նրանք կարող են կիրառել թվային տեխնոլոգիաներ, համացանցը, կիբերտարածությունը, այնպիսի միջոցներ, որոնք 20 տարի առաջ չեն եղել։ Նոր դիվանագիտության մեջ միայն կառավարությունը չէ, որ կիրառում է այս թվային միջոցները, կան բազմաթիվ դերակատարներ, որոնց կառավարությունը պարզապես պետք է հնարավորություն տա թվային դիվանագիտությամբ զբաղվելու եւ միջազգային հարթակում գործունեություն ծավալելու։ Խոսելով Արցախում կիրառվող թվային դիվանագիտության մասին, նա նշել է, որ երևույթն արդեն նկատելի է, բայց զարգանալու տեղ ունի։ Հանդիպմանը բանախոսն ուսանողներին տվել է հիբրիդային դիվանագիտության ռազմավարությունն Արցախում թեմայով առաջադրանք, ցանոթանալու համար նրանց մտեցումներին Արցախի ճանաչման գործում։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Երկորյան աշխատ երկորի աշխատանքային այցով Արցախում են Հայաստանից ժամանած մի խումբ բժիշկներ՝ սրտաբան, մաշկաբան եւ թոքաբան, ովքեր արևիկ մանկական բուժմիավորման եւ հանրապետական բժշկական կենտրոնի բժիշկների համար երեք հանդես են եկել դասախոսություններով։ Վարդիկ Արությունյանն է պատմում։ Բանախոսությամբ հանդես գալով Արևիկ մանկական բուժմիավորումում մաշկավեներաբան Հովանես Հովանիսյանն անդրադարձել է երեխաների մաշկային ախտահարումներին։ Այս համատեքստում բժիշկը խոսել է հատկապես ադոպիկ մաշկաբորբի մասին այն մոտեցումները, որոնք ամբողջ աշխարհում են կիրառվում, համարվում են ճիշտ գրիտ, համարվում են ամենավորակով, ամենալավ արդյունքով, եթե մենք կարողանանք նաև տեղում կիրառենք, մենք կարող ենք ունենալ շատ լավ արդյունք։ Վերջ վերջո մեր բժիշկների նպատակը ընդամենը մեկն է, որ մեր բնակիչները մաքսիմալ առողջ լինեն, հնարավորինս քիչ մեզ դիմեն։ Դիմելուց էլ իհարկե ստանան որակյալ օգնություն։ Իսկ թոքաբան Մարինե Պետրոսյանը խոսել է բրոնխային ասթմայի եւ դրա հետևանքների մասին, որը նույնպես համարվում է ալերգիկ հիվանդություն։ Հուսով եմ, որ շատ օգտակար կլինի մեր բժիշկների համար, որովհետև անկեղծ ասած խեղդվող երեխայի տեսարանը սարսափելի մի տեսարան է, եւ մենք պետք է սովորենք այդ երեխաների հետ աշխատել, սովորել աշխատել այնպես, ինչպես աշխատում են ամբողջ աշխարհում, եւ մենք այսօր խոսում ենք ուղեցույցների մակարդակով եւ աշխատելու ենք ներդնել այն ամեն ինչ արվում է աշխարհում, որpիսի մենք լինենք քաղաքակիրթ աշխարհի տարի արժանի ներկայացուցիչներ։ Բժիշկների հաջորդ կանգառը հանրապետական բժշկական կենտրոնն էր, որտեղ անցկացվեցին համապատասխան դասախոսություններ։ Այսօր բժշկուհիների համար կանցկացվի դասախոսություն ցավազրկողների կիրառումը թեմայով։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուկլաս Մակլուրեր Բրյուսելում տեղի ունեցել Արցախի մասին պատմող հավերժները ֆիլմի առաջնախաղը։ Բելգիացի կինոռեժիսոր Պիեր Իվ Վանդվերդի դե հեղինակած ֆիլմը նկարահանվել է Արցախում եւ պատմում է համամարտկային արժեքների մասին։ Միջոցառմանը ներկային ֆիլմի ստեղծագործական թիմի անդամները, ովքեր առաջնախաղի ավարտից հետո պատասխանել են ներկաների հարցերին։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտին նվիրաբերվել է բացառիկ արժեք ներկայացնող գորգ։ Այն թանգարանին է նվիրաբերվել Ասպետ Համալյանի եւ Լիբանանում Հայաստանի դեսպանատան միջոցով համաձայն Բեյրութաբնակ բժիշկ Հրայր Մկրտիչ Սրապյանի կտակի։ Նվիրատվությամբ նվիրատուն կարևորել է հայոց ցեղասպանության հիշողության պահպանումն ու փոխանցումը սերունդներին։ Համադան տեսակի այս գորգը գործել են Ղազիրի որփանոցի սանուհիները 1925 թվականին։ Նրանց գործած համանման գորգ նվիրվել է ԱՄՆ նախագահ Քուլիջին, որպես երախտագիտություն ամերիկացի ժողովրդին հայերի ցուցաբերած օգնության համար։ Նյու Յորքում եւ Լոս Անջելեսում հայերի ցեղասպանության մասին Ոչնչացնելու մտադրություն վավերագրական ֆիլմ նկրաններին կհայտնվի նոյեմբերի 11-ից։ Ֆիլմը նկարահանվել է ռեժիսոր Ջո Բերլինգերի կողմից։ Ֆիլմում ներկայացված են ցեղասպանության եւ Թուրքիայի կողմից շղթողական քաղաքականության մասին գիտնականների հետ նրա արած հարցազրույցները։ Թուրք լրագրող Սերդար Քորուջուն կարևոր է համարում Թուրքիայի եւ Հայաստանի քաղաքացիական հասարակությունների դերը երկու ժողովուրդների միջև խաղաղություն հաստատելու գործում։ Ես կարծում եմ, որ քաղաքացիական հասարակություններն այս հարցում շատ մեծ դեր ունեն խաղալ։ Դու գիտեք, որ մեր երկու երկրների միջև կան քաղաքական ու պատմական խնդիրներ, բայց առավել կարևոր է սոցիալական խաղաղության հաստատումը, ասել է նա։ Սերդար Քորուջուի կարծիքով դեռևս մոտ չէ այն օրը, երբ թուրք ժողովուրդը կասի այո ցեղասպանություն եղել է, որովհետև ըստ նրա դա երկարատև գործընթաց է։ Մարզասերների համար Հունաստանում ընթացող շախմատի Եվրոպայի թիմային առաջնության 4-րդ տուրում Հայաստանի հավաքականը մրցել է հոլանդացիների հետ եւ առավելության հասել 2.5-1.5 հաշվով։ Հայաստանի հավաքականը 3 հաղթանակից եւ 1 ոչ ոքից հետո վաստակել է 7 միավոր։ Շախմատի Եվրոպայի թիմային առաջնության 5-րդ տուրից առաջ Հայաստանի տղամարդկանց հավաքականը Հունգարիայի եւ Խորվաթիայի հավաքականների հետ բաժանում է առաջինից երրորդ տեղերը։ Հայաստանի կանանց հավաքականը զբաղեցնում է 6-րդ տեղը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում Գիշերը սպասվում է անպամած եղանակ, անձրև, ցերեկն առանց ստեղումների, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ արևմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 3-ից 8 ցերեկը 12-ից 17 աստիճան տաքություն։